Sei rati hosti dau, dana radioformulea, lango puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Baraski bizidunak, ortuaren alde kutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. Sunday when they Falls Road kalean gora eta bera biltzeak, memoria kolektiboan errotuta dagozan irudiak, bertatik bertara ikusteko aukera ematen digu. Miresturik, Margaret Thatcherren wanted kartela simulatzen duen muralari begira, kendu ezinik nago. Korrika, karrika ospetsu hau, goiti bera estaltzen dabe marraskiek sekula ikusi dudan kaleri koloretsuenaren ikuspegia emanez. Baina ezinbesteko zait pentsatzea, mural guzti hauek arrezitan margoturik dauzela, dauzela. Hauek dira Belfasteko paiselainak, edo bakearen arrezi famatuak. Hogei kilometrotrako luzera duten arresi hauek, alambrada, kamera eta vigilanteek apaintzen dabiez. Autoa apar edo konsensuarekin eginiko segregazio txat hartu izan da beti horma sistema hau. Falls Road katolikoen ikurden moduan, arresiaren bestaldean dauen Shankill Road da frente protestantearen erakustoki. Kale hau, Union Jack edo ikurriña britaniko dantzariek betetzen dabiez naiz eta mila bederatzen dalarogeita mazortxigarren urtean, barik usantuko bake akordia sinatu, tentsioa nabarmena da bi aldeen artean. Azpimarratzekoa da, edabide eta pentsakera hegemonikoek gatazka hau munduratzeko deukien modua. Analisi politiko serioak ekiditu, eta momentuzko gertaeren notizien bitartez, errealitate jakin bat isladatzen dute. Azaleko analisi interesatu bat eskintzen deuskuen bitartean. Horrela, konfliktuari erligio desadostasunaren forma, edota askoz jota, zentsugabeko aldarrikapen nazionalista baten forma emonez. Iraganak, klabe batzuk estalgabetu aldeuskuz agian and a peaceful united country is all that we demand. eunda iruro eta margarren urtean, Dublin ingalaterraren eskuetan jesu ustean, Britainiar kolonia inposatuko zen herri gaelikoaren lurraren muertan. Arazo religiosoa, mila bosteun da hogeita masi garren urtean etorriko zen. Enrique Sortxigarrenak Romarekiko sumizioa apurtu eta anglikanismoa esarri zuen imperiosoan. Irlanda barne. San Patrizio Katolikoarengan gan fede itxua zuen herriark, ez zuen bere ala onartuko kredo barriura. Inbaditzaileen kontrako mugimendua hartuko, artikulatuko zen orduan. Ostean erregetza hartuko zuen Isabel Lelengoak, egingo ebasan unionismoaren aldeko ekimen bortitzenak. Alde batetik errepresio militarra erabiliz, eta bestetik soziala erabiliz kolonia protestanteak esarri, esarri zituen irigune handienetan, Ulster deiturikoak, de, demografikoki katolikoak esabatzeko asmoarekin. Prozesu hau er, errazteko, katolikoei lurren eskubidea ukatu jakien. Honek guda ekarriko zuen, non ingalaterrak erresistentzia zapalduko zuen modu erraz batean. Oraingoan, Guillermo de Orange errege berriaren eskutik gertaera historiko honen oroimenez desfilatzen dabie ulzarrek, Ulsterreko orangistek urtero Belfasten. Ingelesen supremazia raziala simbolizatu nahian. Mila sortzion da berrogeita amaikagarren urtetik eta aurrerako urteetan, Luzatuko zen gozete handiak Irlandako populazioaren zati handi bat goze zilko zauen. Britainarren aburuz, plaga batek izango zuen gozetearen erru osoa, baina ikerketa historikoek bestio ondorio bat azalduko dabie. Irlandako lurjabego osoa jauntxo Britaniarren eskuetan zegoan, eta katolikoak euren lan indarrarekin ordaindu behar izan ebien ingalaterrak inposatutako tributoa. Produkzio eta balia bide guztiak, imperioaren zerbitzura jartzen ziren bere osotasunean, Irlandara herria eriotxaren eskuetan utziz. Monarkiak Genozidio honen aurrean, zirkinik ez egiteak, katolikoen gorrotoa ziurtatuko zuen urrengo mendeetan. Hauek adibide batzuk bakarrik izanik, norabide berean zijoan ekimen ugari topatuko geunkez historian zehar. Aro garaikidean sortutako konfliktoa, Bloody Sunday, e, eh, laroita bateko gozegreba, paramilitarismoa eta bar, iraganak emandako klabeekin ere analizatu beharko lirazke. Eidanez, neutralitatez beteriko ekimen batean, ejertzito Britaniarrak Belfasteko arresiak altsatu ebasan. Eidanez, bi frenteek elkarri minik ez egiteko eraiki ebiesan. Eidanez, Belfasteko populazio osoaren onurarako eta ez kolonizazio prozesua babesteko. Onartu beharra dago, imperialismo rack ederki burutu duela expansionismoaren legitimazioaren prozesua, baita nagusitasun moralaren lorpena ere. La burguesía occidental ha levantado suficientes barreras y alambradas para no temer realmente la competencia de aquellos a quienes explota y desprecia. Franz Fanon. bloody Sunday, bloody Sunday was the day. was Sunday, bloody Sunday, when the Paris day went wild. They were shooting indiscriminately at man, woman, and child. Father Daly waved his hanky, he'd fly to a nine to dead. But the soldiers kept on firing, kept on shooting. Ongi etorria kuadrilla, barazki bizuna programa berri bat entzuten zaudete Eta bueno, gaurkoan e, oleak ekarri digu testu eder bat e, Irlandako gatazka e, berreskuratzeko da gogora ekartzeko Zergaitik, ba gaurko atalean esiak eta arresiak izango ditugulako izpide Eta bueno, ba, ez bakarrik hori, horretan ibiliko gara Baina betiko moduan, ba hori be, barazki bizidunetan, ba berben orgia bat Eta e, azteko barazki zalde, eta bariz izango ditugu Baina zein izango da plato fuertea, ah? zein izango da gaur e, eh, eukiko dugun gauzarik garrantzitsuena Ba, soloan sakontzen bat eta elkarrizketa bat e, salbarekin gero laster berarekin egongo gara hitz egiten Saharani eh, pasatu dituen aste hauei buruz zertan ibili denan eta bar oso interesante egongo da así que echa su de acuerdo you wave your bloody union jack for all that it's worth You're living here in Ireland, sure Ireland is your home. It's Ireland for the Irish, not for London or for Rome. Sunday, bloody Sunday. Azteco Baraski Salda. Iepa, iepa, iepa, kepa! E, barazki zaldo honetan mm, gaur e, komentatuko dut notizia bat de aktualidad, peña. No voy a decir paridas, tengo una noticia de actualidad. Eta gainera doa super con el tema de monográfico Gengo una gero ezin eh, inguruan Porque e, irakurri dut orain dela gutxi Da momentu pilpilean dagoen tema bat e, Que empresa española bat deko patente bat eh? Hau, pa, España, patente badeko, sorionak. Eta, bueno, patente hazin da, pues las cuchillas estas de Melilla, que famosas, que se llaman concertinas, pues es una empresa española, de Chendala eh, Mora Salazar, baña, se ha abierto al mundo internacional, eta la da European Security Fencing, Eta, bueno, ba, saldu ditu pillo bat kutsilla Hungriari, ba, ba, kitzue bertan eh, dagoela pilpilean e, eh, batez ere sirioen e, Eh, entrada e, eh, sarketa hori, sarrera hori, eta beraien ba, ba, hainbat benta egin dituzte, eh, oso ondo. Hori, patente, potente. Tienes, ahí. <laughs> Orgullo. Guazen beste al albiste chubategas, Eh, Mm, datorren astean Euskal Herriko talde komunalen topaketa egingo da. Hori azaldu genuen orain dela aste bi program honetan eta ba hori konfirmatu aldizuegu, hori datorren astean Azaroak 13, 14 eta 15ean, orduan datorren asteburuan bariku zapatuta domekan egingo direla hori Euskal Herriko talde komunalen topaketak, ezta? Egingo dira bariku eta zapatuan Azaroak 13 eta 14ean Galdakoko gaztetxean eta 15ean izango da Arrigorreakoko gune okupatu barrian. Eta bueno, danetarik egongo da goiz zein arratsaldez, ba itzaldiak, tailer gitarrak, estaibaidak, baskari eta kontzertu pila bat e, gozatzeko aukera dugu, eta bat artean, ba, biodiesela egiteko tailerra egongo da, edo bestela mekanika ikastarotxo bat, jendeak ikasteko bere txapuzilak egiten, eta bueno, niri oso interesante iruditzen zaidan, abeatez ere izango da, hori, seguridade informatikoa eta software askeren inguruko e, itzaldia, edo tailerra edo denalakoa. Asi que badakizue, etxazue... Eh, Etxasu aukera galdu eta datorren astean urbildu zaitezte, ze oso ondo egongo da. sartu ortuondoirratia.ga webelbidean. Bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen einen. da. Bueno, geurko elkarrizketarako, hemen dekogu arrasti honetan, nire lagunedan da galdakoko seme predilektoa da Ibon Salvador. Bera koreografoa da, eta ba sajaran Saharan egonda olako proiektu betegaz, eta bueno, hasiko gara olako elkarrizketatxoegaz. eta bueno, azteko, ba, rastio Ibon, eskerrik asko hemen egotarren gugaz, Eta, ze bez, hasi azalduten zelan ba, eh, amaitu dozun, edo zelan zetas joan dan proiektu hau e, edo? E, ba, mm, bai, bai, Kaixo eneko, mila ezker penaren gatik, eta pizka bate azteko e, proiektu hau proiektu artistiko bat da, eta proiektuaren zedea nolabait e, joan gara bi artista euskaldun e, Zaharako errefugiatuen kanpoetara, hau ez dago Saharan bertan edo Sahara e, Argeliako Saharan egongo zan, ez? E, eta hor daude, ba, errefusiatuak orain dela berrogei urte itxaroten eh, beraien lurraldera, ez? Marrueko zeken mm. duzien lurraldera itxultzeko. E, gu joan gara mm, bi artista euskaldun, esaten nun bezala, bertoko beste bi artistekin lan egiteko. Hau da, errefusiatu kanpoen barruan eh, lanean diarduten bertoko bi artistekin eh, elkarlanean lanean aritzeko proiektua e, Donostia San Sebastian 2016 e, eh, kapitalidaz europea, ez dakita honola esango denuke euskeraz, baina e, Europare iriguneak e, eh, finantziatzen du eta proposatzen du eta aurrera darama e, Zajara herriarekin batera E, egiten duen egitasmo handiago batean e, ondar artean izeneko egitasmo baten barnean. Eta, joe, ba, askotan, hau, pentsetan dugu askotan jentea Saharara joaten dala, holan, kooperante moduen beti pentsetan dugu aspekto politikoa, kurioso da, zuara joan zarela, ba, holan, beste geuse kultural bat edo bultzatzen, ez? Askotan pentsetan dugu kanpo refugiauetan ez dauela beste bizitzarik, holako bizitza eroaten dala, eta, bueno, ikusten da, ba, dauzela holako iniziatiba kulturalak edo, ez? Bueno, zer eh, haren egon zarela eta eh, refusiatu kanpo bat egon zarela, imaginetan dut bizitza gogorra dala, da zer txok edotxu holan eh, euren kultura eta zo, zer txok edotxu holan zure bizitza edo, edo zer txok edotxu holan zerin jatxu holan eh, adierazgarri edo. Bai, e, lehenango esaten zenunaren e, arira nola bait, e, babai kurioso izan da, e, antzematea nola e, esango dugu e, estatu zaharauiak, e, bertan antolatzen den e, estatu zaharauiak, nola orain dela ja ba, amar bat urte edo gehiago e, garrantzia handia eman dion arte sorkuntzari, nola baita alternatiba bezala baita ere uren e, errebindikazioak, beraien herria e, internazional mailan e, adierazteko momentuan e, hori nola baita esateko nola, nola arteak badaukan bere garrantzia eta beraien txatu Bai, vamos, borroka, borroka ez dala bakarri politikoa, ez da? Beste, beste ambito guztietara da, eroan behar dala, eta ba, adibidez, ba, esagututera emoteko, ba, ba, bai, beste bide bat, ez? Bai, bueno, beraiek hartu dute eh, erabaki hori, ez? Eh, beraiek eh, amazei urtetan zehar egon dira gerran, ez? frente polizarioa e, marruekozekin, eta nolabait momentu batetik aurrera erabaki dute gerraari, gerrari edo violentzia armatuari, edo gerra armatuari, ez du esango violentzia, gerra armatuari, e, e, ba, atxeruntza ingo dutela eta probatuko dituztela beste modu batzuk eta beste modu hoien e, barnean, diplomaziaren barnean eta harreman internazionalen barnean bazartzen da e, arteari eta kulturari garrantzi handia ematea, ez? Orduan, e, zede horrekin ere gu goaz e, hori mugitzeko, nola bait. Eta esaten zendunean, e, zer, zer egin zaidan e, deigarrien edo zerke e, mugitu nauen nere oksidentalaren eh, lekutik, ba, esango nuke e, gehien bat izan dela taldean bizitzeko daukaten modua, ez? E, nolabait, bertan egon naiz e, bo jadorreko wilaian, e, kanpo bakoitzak izen bat dauka, okupatuta dauden hirien izenak hartzen dituzte, orduen ni badago bojador bat Zahara okupatuan, e, itxasondoko hiri bat, eta ni naiz bojador izeneko e, refusiatu kanpoan eta bertan badira e, eh, berro eta mar pertsona, eta antolatzen dira, bertan familia garrantzi handia du, eta guztia taldeka egiten da. Orduan, nire gehien eh, mugitu nahuana edo adierazgarri egin dana da, eh, nire individualitatea oso harin galtzen nula, ezin nula mantendu, e, hor pizkabait esaten gendune bertoko lagun oksidentalen artean errenditu egiten sinala e, bertako bizimoduari, eta bertan e, ba, utxi behar zara nolabait eh, taldean e, eh, dizol edo horrelako zerbait, ez? Ta hori, gero, zuma hundi bat eginez, gertatzen da ere kanpo guztien artean. ez dago desberdintasun sozial handirik. Orduan, badaude gobernuan dauden batzuk, eta baite eh, ontasun e, pizka bat gehiago edo be, abantaila batzuk dituztenak, baina ez dira askorik, orain uoldeak egon dira eta mundu guztia galtzen du Bai, hori gero txau galdetuko txutai. E, eh, zelan ikusi dozu herriza jarauia, ze askotan berbaiten da euretaz, euren borrokaz eta, osea, egunerokotasun horretan, euren konfliktoa, hor esan dozu moduan hor egotea, etxoten, euren lurrera itxultzeko eta holan, euren egunerokatu esunan ikusten da, Eh, o sea, vamos, eh, eh, Bai, ba, egia esan, lehenengo harritu ninduna, akortan naz, e, irugarren egunean edo, ni joan, eh, amala urteko nire familiako mutil batekin ibiltzen, eta, hori galdetu nion, ba, galdetxearen, e, ba, zuk zen, zer egin gura o, zer ikusten duzu gerorako bide bezala, eta esan zian, bera, gerra egin aizula. E, eta gero jun naiz galdetzen pertsonei eta ba, badagore neke bat, bezala, berrogei urte itxaroten egotea bai. eta onu ea onuk zer egingo du, no zer ez duen egingo eta eurek badaude ja pizka bat eta uste dut jente asko erantzuten dizula ja gerrarako garaia dela. Bai, hor dago, ez? Ondo. Hor dago eta eta bueno, gero horren parean, ba, e, gizarte militarizatu bat da, baina ez militarizatua errepresio aldetik ikusten dugun bezala, baizik eta herria e, borrokarako prez dago, herriak ez dauka militaren kontrako ezer, herriak e, herria militarra da, prez dago gudura juteko edozin momentutan, orduan e, zure izu izan zaitezke arte eskolako ikasle bat eta militarra liberean. berean. Orduan hori oso desberdina da gure gizarteri begira adibidez e, beste galdera txoat, esan duzu moduen, hor dau zeitzoiten, ba, euren e, terrenoak, edo euren lurra berreskuratzeko, ez? E, e, e, adibidez, azaldu apur bezelan dauen hango, hango terreno hori, ez? Zeran lapurtu dotxien, ze ontsa justu izin da, ba, urte hurrena, ba, zelan e, eh, Marruekosek eh, okupatu zeusen lurrorrek, zelan bombardatu zeuen herri jarauia, zelan desplazatu zeuri esan, eta kolonoan eta indarran bitartez, ba, zelan lapurtu dotzi esan lurrorrek, ez? Eta, bueno, ba, konte bapur bezein dan orko egore ointxe, zelan dauen banatuta lurrori, el famoso muro de la vergüenza, ez? Eta, ba, bueno, jakean egon zaren, ba, hobeto zure zuke su, eh, azalduten badozu, Bale, ba, holan harin eginde ibilbide historiko bat, e, mila bederatzireun da irurogeta malauean, e, eh, Espainiak ezaten du e, eh, Marruekos ere eta Saharako lurraldeak kolonia izatetik edo utxiko dituela, ja ez zuten antza interesik eukingo edo horretan, e, lurraldean edo edo beren burokrazia guztiak mantentzen, erretiratu egiten dira eta momentu hortak urte hortako utxune administratibo hori e, zeka du eta egiten du ba, denok ezautzen dugun e, La Martxa Berde, zer da, ba, pilo bate kolono, irureun da eta marmila kolono bidaltzen ditu e, e jertzito batekin batera, e, Zaharako lurraldean bizitzera, ez? Hau da, e, e nolabait e, e, Sahara presionatzera, beraien lurraldetik botatzera eta beraien lurraldea e, zibilez ere hartxera. ez? Orduan e, Marruekosek erabiltzen zibilak. Hor hasten da gerra bat, e, frente polisarioa sortzen da, e, erantzun politiko eta militar bezala, eta honek gerrilla moduan erantzuten dio, basamortu guztian zehar e, marrokiarari, marrokiarari, eta eta hor, gerra bat ematen da, e, ba, hau da, irurogeta mabostetik ia larogeta maikar arte. Ba, joan etorrietan, ez? Gerria eta bai, bai. bezala. Denpora guzti horretan zehar, Marruekosek zer egiten du, ba, bombardaketak egazkinez, e, eh, e, eh, muroak edo, edo agresiak e, eraikitzen dijoaz, eta era, e, arrezi arearekin egite dituzte, baina ez dira oso agresio handiak, baina bai daude mina antipertsonalekin inguraturik. Ordu nor dago beraien efektibitatea alde batetik dago agresia soldaduak eta beste aldetik eh, mina antipertsonalak, ez? Horrek zer egiten du? Ba, azkenian e, hau da, e, asko desplazatuak dira edo e, eh, joan Iesian doaz, eta Iesian nora doaz, ba, Mauritaniara eta Argeliara e, Argeliak eskaintzen die laguntza eta asko orain hor daude, ez? Ba, Argeliak eskaini dien lurralde batean beraiek berriro batzeko eta nolabait beraien kulturare mantentzeko eta eta munduan toki bat izateko. Ordun orain Sahara Saharako jentea dago, e, eh, eunda irurogeta daude Argeliako lurraldean errefusiatu eh, kanpoetan, e, gero, beste jente pilo bat dago Sahara okupatuan, oraindik han geratu diranak, osea, familia erdiak daude alde batean eta bestean, gero dago diaspora, ba, Kuban daude pillo, Espainian ere bai, Europan ere bai, ez, mundu guztitik zehar, eta gero dago hor, Argeliako muga eta Marrueko zen e, eh, lotxaren agresioren bitartean, dago inorena ez, ez litzateken izango lur bat, e, hori dela El Sahara Libre. Eta hor daude... Zaharauiak bizi dira, e, beraien ejertzitoa daukate, beraien base militarrek dauzkate eta abar, baina eh, bizileku bezala, e, hau da, e, populazio zibil batentzako bizileku bezala, ez dauka ezer oso zaila da ura topatzen. Bai, ez dago da bielbiderik, ez dago Hori da, nomada batzuk bizi dira, nomada ba, batzuk bizi baina errekurtso asko behar dituzu bertan bizitzeko. Bueno, ba, e, hau izin da Ibonega zelkarrizketa. Geurko programan e, Ibone ja berbein dozku hor lotxaren arrezionetaz, eta hau izingo da ba, holandeko guna ba, gure monografiko honetara sartzeko. Eta beste barik, eskerrik asko Ibon, hemen egotearen, azaldutearen apurbe zein dan Zajarako egoera, zehordarari berrogei urte estanketa, oso polite iziten da hor eh, eureka ez ba hor <laughs> ze polite Sahara Sahara ba bueno oneri e, egoera oneri soluzio emon berdiako eta izaiztu ez deitezen estankeu eta bueno ia aurrera iten daurien Beste barik, ba, bagoaz, gure saiotxoa zaurre erantza, hitz batzu gure bado zuzesan. Bai, e, uste dut hori esan duzunean, ba, etorri zedala burura, beti pentsatzen dugula, beraiek ezak izego eretan daudera, ez? Eta guk beti gaude agresiaren beste aldean, baina mundua borobia da, ordun gu ere agresitan gaudela, nola bait? Orduan e, ez aztea hori, ez? E, guk ere baditugu gure agresiak eta, eta gure muga, gu ere ara ezin gara hain errez joan. Ba, horrekin, bagoaz aurrera. está Alucemas, Moche, Tánger, Algeciras, Tirana, Bari, La Habana, Miami, Belgrado, Berlín, El Paso, Las Cruces, Grozny, Beirut, Nogales, Taxon. sakontzen. Ikasten. Irakurtzen. Pentsatzen. Eraikitzen. Erro kritikoak azaleratzen. Bueno, garko solan sakontzen arresien inguruan izango da. Ba, gizakia sortu dituen arresi ezberdinen gainean izango da, eta munduan zehar dauden mm, banatuta dauden adibide batzuk eztabaiduko ditugu. Baina zer da arresi bat, zertarako jartzen dira, nork jartzen ditu, arresiaren definizioa, arres, arrisko murru edo ezia, batez ere itxidura bat sortzen duena. Ezia, lur ere bat izteko, edo babesten, edo igaro bidea galerazten duen eragozgarria. Eragozgarria. Itxi eta babestu sinonimoak aldira, igaro bidea galerazi, igaro nahi den leku bat ostopatu, galerasi. Itxak esaten duen bezala gal erasi, galtzera behartu. Baina zer galdu? Askatasuna? Noren askatasuna? Ostopo batek babes aldezake? Zer babestu? Zertaz babestu? Nork erabakitzen du zer babestu behar den? Nork esartzen dizkigu mota hoetako arresiak? nor du arresi hauek esartzeko poterea? Nola behartzen gaituzte arresi hauek hartzera? Arresak inposatzen dizkigunak zer babestu nahi du? Gobernuak, ejertzitoak, politikak, erlijioak, arresia jartzen dizkigutenak dira, ala arresia bera dira. Arresi guztie bi alde sortzen dituzte. Bi aurpegi, ezi beraren alde bietan. Baina inoz ez da berdin, eziaren alde baten edo bestean egotea. Arresi hauek normalean ez dira herritarrek eskatutakoak izaten. Askotan herritarren interesen aurka joaten dira. Da holanda guzti zeraiki egiten dira eraiki egiten dira eraiki txaldea poderatxua delako, eta badulako gaitasuna ze hauek esartzeko, bai demokrasi zikinaren bitartez eta bai indarkeriaren bitartez. Potereak, berdin kapitalak, eziak sortzen ditu bere interesak defendatzeko. Interes hauek poterearen, poterean jarraitzea eta tekin gehiago ateratzea. Klase borroko honetan, goiko klaseek arrezik sortzen dituzte behekoek egoera inoizez iraultzeko. Duten potere guzti erabiltzen dute beraien interesak babesteko. Indar politiko tabelikoa dute horretarako, eta represioaren bitartez behar dutenean guztia eskuratzen dute. Interesak zeintzu diren berdin da, gutxi batzuenen goizatea askoren sufrimenduaren truk. Ustiatu, birrindu, zulatu, erre, hil, lapurtu, bortizkeria defendatu, babestu, babesten den gauza batek beste askoren eskubideak zapalduta bortsatzen baditu zilei alda horren besteko minda sufrimendua sortzen duena babestea. Babesa kostopo dira sufrimendu eta injustiziaren aurrean oldartzen denaren txat. Arresiak kostopo dira askatasunaren txat, eta bizitzan itxidurak sortzen dute eta askatasuna galerazten dute. Eta, bueno, hau esan da, ba, hortxe joango gara munduan dauzen olako kasu berezi batzuk asaltzera. Bai, niri tokatu jata komentatzea ba, muro fronterizoak, ez? Eh, Nola bait, e, eh, flujo migratorioak kiditzen dituzten muro hiek Eta, bueno, e, lehenengo nahi nukera, kisiera... E, e, dar un, o sea, aclarar un, un, un concepto porque decimos, pues al final hablamos de inmigración, ¿no? Eh, y llamamos inmigrante a aquellos que vienen de una tierra a otra tierra, ¿no? A la que supuestamente es la nuestra. Y yo creo que hay, hay un pequeño error de conceptual, porque el verdadero, la verdadera palabra es migrante, ¿no? Es aquel que, que, que migra de, de, un lado a otro. Porque cuando se le pone el, sufijo in inmigrante, pues ya significa que es como H. ¿no? Que viene a mi tierra. Entonces es un pequeño detalle que me, gustaría aclarar mm, principalmente cuando se habla de flujos migratorios y bueno, y como no, pues para hablar de un muro de flujo migratorio, pues nos tenemos que ir al gran muro de México, que separa México con Estados Unidos porque bueno, aquí es donde mm, el mayor flujo migratorio del mundo se da aquí. Aquellos que son de, pasar pues de un país a otro, no por porque los mayores flujos se dan por pues, igual, por guerras y tal, por ahora en Siria se está dando un flujo migratorio eh, tremendo, pero, pero bueno, si quitamos las guerras, el mayor flujo migratorio se da aquí, en esta frontera eh, mexicana de México con Estados Unidos. Llegan a entrar 200.000 personas eh, por año 200.000 migrantes se van a Estados Unidos a ese sueño americano. Y bueno, pues eh, un poquito yo lo, que voy a decir son pequeños datos porque ya sabemos un poco la situación que se vive pues en esta frontera, ¿no? Porque eh, lo primero que, sirve esta, este gran flujo es para hacer política en Estados Unidos, política xenófoba. Eh, por ejemplo, por dar un dato, en Arizona está prohibido eh, hacer contratos a, inmigrantes, o sea, está penado no pueden hacer ningún tipo de contrato a ningún inmigrante. Y bueno, ahí vamos a la, a la pescadilla que se muerde la cola de, siempre con los migrantes, que si no tienen contrato, no tienen papeles, si no tienen papeles, no tienen contrato. Y aquí la gran trampa. Ahí está el señor McCain, que es gobernador de aquella zona, que es el que se eh, fue eh, republicano, fue un candidato republicano, es el de las patatas, McCain. McCain. Y bueno, hablando del muro, pues el muro, eh, <laughs> mira, es una casualidad, pero se hizo justo en 1989 cuando tiraron el muro de Berlín. Te da gañera urte urrena beba urte urrena ez? Urte urrena, está seis urte. ahorita ahorita cargasco Kimó Kimo. Eta, bueno, bota en con muro y, y, dijeron, pues ahora vamos a hacer uno en México. Venga, 3.000 millones de dólares eh, que se han gastado en hacer un murete. Y esto no lo van a tirar tan fácil. Un murete que no eh, traigo los kilómetros que tiene, pero tiene un huevazo de ellos y es solo un tercio de lo que es la frontera entera porque el resto es un desierto. Y entonces es curioso porque, claro, eh, los datos que se tienen un poco es en esta zona eh, donde hay un muro donde se recogen los cadáveres, donde, donde hay algo de información, porque en el resto, en los otros dos tercios, pues eh, debe ser una caza al inmigrante y no tenemos ningunos datos de, de, de, lo que está pasando allí. Bai, horri esaten que koioteak, da, da gentie, en plan, gustoaz, eh, bueno, edo diskurtso xenofogoaz bustirik totalmente, da urtetan diez kasara. Kazara. Bai, en Salvados creo que salía un tío diciendo eh, como solía ir de caza de vez en cuando, o sea, se... Las palabras son fuertes, pero es así de, heavy el tema. Gente a la puta se Bueno, pues en lo que es en la zona del muro mueren 500 personas por año eh, en este muro que sepamos. Y bueno, uno de los datos más fuertes también es que en este flujo migratorio, de cada 10 mujeres que, que, intentan pasar la, la frontera, se, se, bueno, tienen constancia de que 6 de cada 10 son violadas en, en el intento, pues en esa eh, ciudad sin ley, por, pues, por por todos los, que están por allí. Y, bueno, pues eh, un poco para ir terminando con este muro también de la vergüenza, como lo son todos, eh, el dato, ¿no? Que las personas eh, no pueden pasar, pero sin embargo pasan 400, 400 toneladas de coca al año por ese muro. pues obviamente, pues con, pues, con la corrupción de los policías y con todo el tema. pasan 10.000 10.000 toneladas de marihuana también por ese mismo muro. Y luego hay un feedback porque pasan 24.000 armas de fuego de Estados Unidos a, a México. ¿vale? Para que se mantenga ahí pues todo el tinglado, conflicto, drogas, cárcel que al principio no parece tan difícil pasarlo. No, no es tan difícil. Si vas con, mm, con marihuana, te dejan. ¿Qué tienes? Un kilo de marihuana. Ah, ah para adentro, para adentro. ¿Me entiendes? Va un poco así. Y luego te, o te mandan, te, te mandan para pa México otra vez, pero te llevas, no sé, una docena de pipas para pa repartir. Pues bueno, yo es esto un poco lo que, <laughs> lo que he traído de México. Podríamos estar hablando de, la, de esta frontera, pues eh, no sé, horas y horas, porque esto es un auténtico eh, magnicidio. Pero bueno, eh, luego quería hablar también, obviamente. Genocidio. genocidio <laughs> vale. de otro, otro gran flujo migratorio que se da aquí al lado, en las costas del país vecino. estamos hablando del estrecho de Gibraltar y bueno, y todo lo que sería el Mediterráneo. Y bueno, aquí para dar unos datos también, de, porque también podríamos estar hablando horas, eh, en los últimos 25 años ha habido 20.000 muertos, que se sepa, en el estrecho, 20.000 muertos. Pero claro, esto eh, está habiendo un increchento, pues por los últimos también sucesos de... de, de la guerra siria y, bueno, porque cada vez están peor y cada vez vienen más y en el 2014 ha habido 3.000 muertos y 100.000 han conseguido entrar. Estos son datos que te lo puede dar el ABC, ¿eh? tampoco... En el 2015, sin embargo, ha habido el doble de muertos, 6.000 muertos, y sin embargo han entrado la mitad de personas, 50.000 personas. Eh, eh, quería destacar el tema de Lampedusa, que, allí ocurrió un suceso bastante fuerte en 2013, que se murieron 368 migrantes, eh, que también había que resaltar. Eh, ese lo que pasó ahí en Lampedusa. Eh, y bueno, eh, al final, por, porque me están metiendo prisa también, pues por, resumir un poco eh, los flujos migratorios, sobre todo el tema de, África, porque es, algo bastante latente, pero también pasa con América Latina. Ordao beste igual valía bide con e, destinetan diez igual e, e, hor hoietara babestuteko eta baina migrazioko e, handiena aeroportut izartzean diez. Orduen e, estatu berak e, sortzean dau imagen, ba, imagen bate, bai, bai, imaginario bai, de invasión. De invasión, baina, claro, e, migrazio handienak e, aeroportut izartzean diez, yeah. baina dinogune grafikoki dala askoz betxokantea ba, oa... oh, yeah. ikustea ba, jente asko baltsa baten, Eh, invasiños errores, eh, eh, obviamente lo que refuerza los, las políticas europeas es que hay una invasión, ¿no? Al final se va un poco a las consecuencias de, la migración para, poner leyes, para, sembrar el miedo, para, para todo esto, y sin embargo no se van a las causas, ¿no? que al final quería terminar con esto. Eh, ¿Cuáles son las causas? ¿no? ¿Por, qué, por, qué, abandonan sus países? ¿no? ¿Por qué, eh, eh, pues, qué, situación tienen allí con los baleavides que tiene, que tiene África, con las materias primas que tiene Bueno, es algo que ya se sabe, ¿no? pero no se inciden las causas. Al final está claro que, falta una segunda descolonización o una verdadera descolonización, porque ya hubo, supuestamente hubo una en el que los gobiernos blancos se, se marcharon y dejaron gobiernos negros negros, pero bueno, han dejado gobiernos negros con mentalidad blanca. Obviamente siguen estando ahí, siguen expropiando y, siguen masacrando al pueblo africano y por eso vienen. Bale, ba, purbete, tartxe euskan bi nik beste arresi mota bategaz e, ingo, bateta zingo berba, da neuri tokau jata, purbete, telon de acero edo dinogune mundu mailan e, geopolitikoki egin direzan e, eh, arresiek, ez? Da, purbe, zentratuko naz, ba, Berlineko arresian eta eta Korea arteko e, gunem e, desmilitarizatuan edo, ez? Eta bueno, apurbete kontekstuen sartzeako ba, bigarren mundu garra ostean, e, ba, sortu ziren e, bi potentzia hegemoniko barri, ez da? Edo e, Rusia eta Estatu Batuak, ez? Ja, e, potentzia hegemoniko imperialista zaharrak, ba, ja, boterea galdu, galdu ebien, Gran Bretaña, Frantzia da honesek, da, bueno, repizek e, imposatu ziren munduen, ez? Eta bakotxak, E, kosmobizio ezberdin eta antagonista batekin. Orduan, e, e, mundua bitan zatitu zen dinogun, ez? E, eh, bueno, gero egongo zan, irugarren mundua, e, zein ez da sartzean ez lehenango kosmobizion, ez eh, bigarrenean. Eta, bueno, da bigarren, ar, e, bi ideien arteko ba, marra hori edo, ba, izan ba, Berlineko arrezia izen zala, ez da? eta berez ez egoan pentsatute Berlineko arresia eraikitzea, baina e, e, e, alderdi komunistak e, pentsa, e, e, batzi eban e, hori eraikitzea, e, ze migrazio handiak e, sortu ziren e, bloke komunistatik e, bloke kapitalista. Eta burbetori paretako, ba, eraiki ebien e, hori ez da. Eta, bueno, ba, dinogun honek eragin handia aukiko banen geopolitika osoan, ze bloke sovietikoak ba, apurbet erratifikauin zen bere, bere hegemoniaren, al, e, hegemoniaren borroka, borroka negoala, eta bueno, ba, apurbete geopolitika kontu hori apurbete espliketako, ba, pol, e, jo nangiu politologoak ba, espliketan daue, e, kodigo geopolitikoak e, dausela dausela influita por una cosa que se llama imaginación geopolítica moderna, ez? E, non dauen, dauen tableru bet e, eta hainbat jokalari dausen, ez da? Da dauz dinogun hiru jokalari bat mota. Bata dala potentzia hegemonikoa, normalean dala la mayor potentzia marítima, eta gero dauz e, jokalari dinamikoak edo, que son las potencias que, que luchan por el poder, ez da? Eta normalean, e, eh, potere hegemonikoa e, ba, dago e, dio ba, e, potentzia kontinental oso, oso indartxu betik, ez da? Gero e, eh, irugarren e, eh, jokalari mota diez, e, diez e, pibote estrategikoak edo diezela estatuak zeinek klab, lokalizazioagatik edo bai e, geolokalizazioagatik bai estrategi, estrategiagatik edo bai beste gauza batzuengatik leku klabeak diezela ez da da hegemonia mundialak horren horren horretaz e, dependitan dau Da, klaro, e, Korea esan bat. Orduen, e, e, bigarren mundu gerran ostean, Japoniarra galdu inebienean, ba, erretira usirezan Koreatik. Eta ja, ato da hostia, sartu izan sovietarrak eta estatu batuarrak, ez da? ba, hori okupetako, zeda, enklabe geopolitiko oso, oso klabea. Eta, bueno, ba, biak potentzia nuklearra zienez, ba, no llegaron a de hostias. Eta gelditu zen e, erdien e, gune desmilitarizatu hori, ez da? Bai, ze atxenean, eh, ba, ja, ailegetan da, momentu bet, bigarren mundu gerratik goztean, ja, eh, eh, arma nuklearrak diesela ja potentzia disuasoria, ez da? Horrezegatik... E, Gerra fria. Horrezegatik gaur aro garaikidean e, ikusten da zelan ne, inbaditan da esan ba, Irak, Afganistan eta olakoak, eta ja, Korea del Norte le está viendo las orejas al lobo, da horrezegatik erabaki dau ba, e, programa nuklear bat e, egitea, autodefentsarako, ez da, zeia ikusten dau, ba, ba, ja laster eh, bestelan letoka, letoka la invasion janki, orduen e, hori ze. Da, bueno, da, da purbete hori, e, e, ba hori zen apurbete gauzea, ba, diesela arresi ...nion geopolitiko mundial, e, mundi, e, maila mundialean emoten diezenak eta da hori ze. Ba, poterea defenditako, ez da? bai. euren geuzetarako. Eta gauzatzu e, eh, labur bet, claro, potentzia hegemoniko hauek beti egon behar dire gudan. Ze, ze askotan euren gizarteen barnean e, gudan egote berak emoten notxie abantela bat da, segun la sociologia militar, el jefe en guerra se vuelve omnipotente sobre sus, súbditos. Orduen, gudak be, badeko bera abantaila soziologikoa, sociologikoa, da? E, eh, geitu eban eh, eh, datu bezala, e, bueno, do, analizi bezala, migranteen eta eta papel gabeen figura hori ez, azkenian legetik kanpo dauden milaka pertsona guztien figura, e, errefusiatuaren figuran sortzen dela e, lehenengo gerrate mundialaren ondoren, Hore eh, agertzen dira, milaka desplazatu, milioi bat ruso, e, e, alde guztietakoak, ez? Eta gero, bigarren gerra mundialean hori areagotu egiten da, ez? Eta gaur eguneko analizi batzuk e, ezaten dutena da, e, figura hauek, ose, migrazio guzti hauek, e, gerratik iezian zaudenean, e, errefusiatu bihurtzen zarenean, Enrique esan refugio, o sea, necesitas refugio, un lugar donde refugiarte de, la guerra y de, los problemas de tu país, eh, De la indikadore bat eh, de la crisis del, Estado-Nación, ¿es? El Estado-Nación, nación quiere decir nacido en, y ya no eres nacido en. Cuando no eres nacido en, no eres ciudadano. Cuando no eres ciudadano, no tienes derechos. Entonces, que haya tanta gente no considerada legalmente ciudadana significa un poco que un poco bastante que esta concepción mundial de, la división de estados, del territorio mundial y de donde vive la humanidad en estados está un poco en, está bastante en crisis y supone un, grave problema para nosotros, la humanidad. Nick, eh, beste Sí Eta adibidez, ba, patu dugu gerra eta gatazka politikoen ondorio eraikitako arrezi batzuk, Berlinen, Korean, e, Saharan, adibidez, epatu dugu be bai migrazio prozesua kostopatzeko eraikitakoak, adibidez Hungrian, Ceuta Melillan edo Mexiko eta estatu batuak artean, adibidez. Eta bueno, arrezia bueno, el eta ondorioa izaten da poblazioa banatzea, e, bi artean marra jartzea, ez, ez daitezen nahastu Bi talde, beltzak eta zuriak, siriarrak eta europearrak, po pobreak eta beratxak. Bueno, ba, pobreak eta beratxak separatzeko egin diren arresi batzuk, espezifikamente hori separatzeko egin diren arresi batzuk dira ipatu nahi dodazenak nik. E, Lehendik aipatutako arresiekin pasatzen ez den bezala, ezi hauek ez dira egoten bi, herrialde arteko mugan kokatuta, bi herrialde ofizial edo estatu berde baten barruan dauden bi herrialde artean, baizik eta herrialde berdinean, herrialde baten barruan, eta batzutan hiri batetan ere bai bi auzo separatzen. A ber, adibidez, Peru, Peru herrialdeko hiriburuan Liman badago muro de la vergüenza ere deitzen saion beste arresi bat. Eh, Las Casorinas izeneko urbanizazio esklusiboaren eta San Juan de Miraflores distrituan dagoen Pamplona Alta auzo txabolista artean badago hormigoi eta arantza kablekas, arantza alambrekas eraikita, ezta? E, eh, laro amarkadan hasi zen eraikitzen eta dagoeneko badauka samar kilometro inguru. Aberatzen aldean bizi direnek esango dute justifikatzeko, ba hori, segurtasuna eta arresia era dagoela euren jabetza pribatuan barruan, eta karo, euren jabetza pribatan dagoenez, badaukatela askatasuna, ez da? Egon nintzen irakurtzen, eta artikulo batetan hausokide batek eh, esaten zuen hau. ¿Que el muro es, un, es discriminatorio? Va, todo el mundo tiene derecho a acercar su propiedad privada para protegerla. Además, siempre ha habido una relación de vecinos eh, con el otro lado del muro. Mi empleada y mi jardinero son de allí. Vaya tela primo. Total, hori da adibide bat, baina ez bakarra. Adibidez, Buenos Aires, en Argentinan, 2008 urtean, la horketa oso ostentosoaren mugetan, arresi bat eraiki nahi izan zen, Villa Jardín San Fernandoko auzoko jendeagatik, babesteko. Babesteko esaten zuten, eta hori justifikatzeko, ba, aziziren komunikabidetan, delinkuentza eta inseguridadea bizibilizatzeko kampaina potente bategaz, eta mensajea zen oso argia. Auso pobreetan biziren jendea dira delinkuente batzuk, eta dira arriskutsuak. Baina, bueno, protesta latzak egon ziren, ziren hau eraiku, eraikitzen ari ziren bitartean eta ausokide karrizia bota eta langileak espulsatu egiten zituzten kasi egunero, ezta? Eta azkenean Argentinako gobernuak ba obra paralizatu zuen. Dena den, Buenos Airesen ba e, adibidez Temperley auzoan, hor beste auzo pijo batetan, e, antzeko arrezi bat eraiki zuten 2014ean e, berriro ere auzoaren segurtasunaren izenean eta kasu honetan ba esen egon inolako problemarik hori eraiki eta amaitzeko. Kasurik eh, igual deigarriena Rio de Janeiro e, topatuko dugu. Rio de Janeiro favela pobreenek e, batek baino gehiagok e, badituzte e, euren espansioa eusteko edo ekiditzeko badaude ba hori ba, bastante arresi, amairu arresi Kasu honetan, eta hori da kuriosoa justifikazioa da inguruko basoak babestu beharra. Eta orduan, ba, fabeletako espansioa gelditzea. E, kolimites jarri zioten izena plan honi, eta ja dauka izen oso berdea, oso polita, eta ze kuriosoa, lehenengo ere ikiziren arrezi hoietan, hau da, hau da de, datoa, jenteak ikusteko zelan begiatan manipulazio bat den, hau e, zo aberatzen ondoan dauden fabelak isteko egin ziren, eta orduan ze kuriosoa, mila bederatzi mazortzi, eta bin mila eta bederatzi urtea artean fabelak e, hasi ziren euneko zazpi terren territorio hartu zuten euneko zazpi baina kasualidades arresiak jarri dituzten oiek ez horrek izan ziren gitxien hasi zirenak hasi ziren euneko bi e, euneko bat bi bakarrik hasi ziren urte horretan eta konkretamente euretako bat e, doña Marta Fabela arreziz itxita hori txikiagotu egin zen ze jendea joan egin zen handik eta berdin berdin jarri zituzten e, harresiak, ezta? Total, e, bueno, beti da problematika berdina. Berdin da izatea e, gatazka politiko bat, gerra bat, berdin da izatea migrazioak ekiditzea, berdin da izatea aberastasunea, aberatxek beren terrenuak babestea, hemen saiatzen direna da, desberdintasunak areagotzea, eta batzuek e, gozatzen duten estatusa, ba, mantentzea, ezta? Hori izaten da... E, bilatzen dutela onelako onelako arresiekin. Bai, da, denominadore komune apurre ba, da, botere txuek egiten dauela arrezie, pobren kontra. Normalean hori izaten da, ez da? Ah, ba, <clears throat> esan dana, ez iraultako inoz bezegoera, ba eta pa perpetuar el poder, para sekula sekulorum. Eta, ba, beste barik, segiduko dugu urrengo, sesinio txuegaz, bai, ez da? aurrera urrengo agaz. barazki bizidunak entzuten zaude. Onda zazpi punto irola irratian. 9 de cada 10 de casaris lo recomiendan. Verde orgía. Ah, ah. Allí, señala la abuela, ella tenía una tienda de campaña, que era un hogar. Ella tenía una cabra y un camello. Ella tenía un rastrillo y un tenedor y una maleta. Ella tenía un machete y una regadera. Ella tenía una arboleda y doscientas plantas. Ella tuvo un hijo y otro y otro. Allí, insiste, yo no podía ver, debido a la pared. No puedo oír, debido al ruido. Yo no puedo oler a, causa del polvo. Pero siempre se puede decir, estoy seguro de que la abuela, que siempre fue y es todavía y siempre lo será. Ella huele a tierra y sonríe como el suelo y parpadea como el suelo cuando es tocada por la lluvia. Ella tiene una casa que es una tienda de campaña. Ella tiene una llave y una memoria. Ella tiene una esperanza y 200 descendientes. La abuela está aquí, sin embargo, vive allí. Artifiziala Bainantze esan txedan Zure reala Zure reala Zure reala Zure reala Hemendina zu artificiala Bainantze esan txedan Zure reala Zure reala Zure mundu hainbat borrokan Bainantze kaituzten orman orain dira gabe nobel zaritunak Astintzen imperialismoaren ikur iltzaileak Bueno, eta beste barik hemenen lugara geurko programan bukaerara Espero dut ba honek pentsatzeko balio izitea osebez Eta beste barik betiko moduan besarka da bat ba, Sistema ustel honen kontra borrokan zabizen guztioi Kartxelan zauzienei bebai besarka datxu bet Ez zaitu Eta ama maite zaitut propaganda Bueno, gente, va hoy Santa da musu handi handi bat, eta tu dute eh, goratu dut ezien inguruan una viñeta de Kino muy guapa que sale un tío eh, alrededor de un muro con puertas y dice, me gustaría tener todas las llaves para cerrar las puertas y ser libre. coche con casa, la tele, el garaje, de vez un masaje, comida de fiesta, braguitas, de engaje, consola ordenada, porritos, no falte. McDonald's, centros comerciales... Bagabiz, bagabiz amaitzen, salva, eskerrik asko etortea gaitik, placer bat izan da betiko moduan, aurten ekartzen ditugun entrevistatuak sarie gozada bat, eh? Ba, mi esker, zeu hori be, e, eh, konbida txarren eta ona e, ba, Saharako errefusiatu kanpoetako berriak e, ekartze ekarri al izateragatik ni esker. Bueno, eh sia que sia gaukin gaur reizpide, eta bueno, ba siak eh, sia dano dekus barruen, ez? Baina bueno, eh si batzuk eh, interes batzu ez da beste batzu, ba beste batzu, baina espero dugu seure sia kapurbete eh, jotea pasetan gitxike gitxike. Eta bueno, da ja aprovetzetako e, eh, ongietorri emoteko aurkeneri gaurre ege eh, lelango partaibetxe izen da geure programan Da espero dugu ondo sentidu izetea Ba, Eta bueno, urrengoan be, espero dugu txugu aurkene Vale, placer bat izan da Odori xuriari zer egin Amagalduekin zer egin Zenbat delur eta zenbat min Zer egin Aserriarekin zer egin Herriarekin zer egin Etxe jende gabe Zenbat beldurta, zenbat gezureta Zenbat atxe gabe Zenbat, zenbat, zenbat enera Zenbat jende da bire txe gabe Zenbat errefusietu gera de Zenbat gora bera gugo dira de Uuuu, uh, oh, gauzak ez dira aldatzen Zenbat jende lurperatzen Zenbat inabazi Da zenbat galtzen Zuek zarete, mende balde izaiak, utzi mundua, bat! Hemen dira zu artifiziala Baina antze ez eh,